Quick and Snow Show. Snow xin chào các thính giả yêu mến. Sắp đến Tết rồi, sắp đến Tết rồi, quần áo mới và giày dép mới thôi. Những cái đấy thì không khó, chỉ có tìm một người bạn dẫn mới thì hơi khó mà hơi khó thôi cũng không có nghĩa là không thể nhá Quyết Không có gì là không thể nhá, chỉ là không thể thành hiện thực thôi. Sơn Snow có tìm khắp vùng trời này cũng không có đâu một partner như Quyết Tận tụy, trung thủy, tốt bụng và trách nhiệm. Này, nghe như là phẩm chất của Đức Lăng Quân đấy nhỉ? Nhắc lại với Quyết là tôi tìm bạn dẫn chương trình nhá. Mà nếu vậy thì Quyết thiếu hẳn sự năng nổ, nhiệt tình, nghe lời và nhẫn nại. Này, Nghe như thế thì chả khác gì phẩm chất của một nô bộc thì đúng hơn. Quyết gọi đúng tên người và sự việc rồi đấy. Phải đến bao giờ Snow mới học được bài học về sự hối tiếc nhỉ? Đừng tưởng mọi việc đến với mình là điều dĩ nhiên phải thế. Nếu không muốn một ngày chính Snow phải viết ra những dòng như thế này. Thư của Jin, số điện thoại 0167 506 sao sao sao sao địa chỉ cloudy gạch dưới sky gạch dưới 93 còng yahoo.com gửi cậu cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ luôn coi sự hiện diện của cậu bên cạnh tớ là lẽ đương nhiên. Biết cậu yêu tớ, thương tớ, quan tâm đến tớ, cũng có lẽ chính vì vậy nên tớ không quan tâm đến điều đó, luôn nghĩ mình chỉ coi cậu là bạn thân. Mặc cậu dành tình cảm cho tớ như thế nào, tớ cũng chỉ mặc nhiên chấp nhận để rồi một ngày cậu rời đi, rời xa tớ, chấp nhận coi tớ chỉ là một người bạn bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lúc này tớ mới nhận ra, tớ nhớ cậu thực sự nhớ cậu. Một thời gian cậu không tìm tớ, tớ thầm nghĩ hãy để cậu đi, để cậu quên tớ rồi chúng ta sẽ lại làm bạn. Nhưng rồi một thời gian nữa cậu vẫn không nhớ đến tớ. Tớ biết cậu đã thực sự quên được tớ rồi. Đến lúc này đây tớ mới thực sự nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng tớ không dám nói cho cậu bởi có lẽ đã muộn, phải không? Tớ biết có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tớ, không biết quý trọng những gì mà mình đã có. Tớ sẽ không nói cho cậu những suy nghĩ của tớ bây giờ đâu. Cậu cũng hãy cho tớ thời gian để tớ cũng quên được cậu nhé hạnh phúc của tớ chắc không thể do cậu mang lại và hạnh phúc của cậu cũng sẽ do một người con gái tốt hơn tớ mang lại người con gái biết trân trọng cậu tớ hứa sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ lại có thể làm bạn còn bây giờ tớ cần tìm một nơi bình yên để sưởi ấm lại trái tim mình hy vọng sẽ không ai như tớ để cuối cùng hạnh phúc vụt mất trong tầm tay tạm biệt cậu cùng với ca khúc It's Cold của Epic High 계절 어울리지 않아 차가운 알잖아 무진 성격은 사로라는 겨울 시린 바람 할 만큼 알잖아 내가 냉정이 다른 걸 겨울바다 같은 심장인 걸 배를 띄워 다가오면 알겠지 내가 섬이 아닌 빙산인 걸 난 초점을 잃었지 서리 낀 눈시린 기억이 밟혀서 목젖 없이 비명만 질렀지 아픈 상처만 남은 빙판이었지 사태난 듯 무너진 맘 추스려 보니 다시 불 꺼진 밤 너라 내가 떠도 눈 덮인 산은 녹지 않아 여긴 춥다 주머니에 손을 숨겨봐도 나오지만 난 가래 끝자락에서 겨에 멈춘 기억 따스함은 가둬서 마른 맘에 튼살 안에서 얼어붙은 강물에 갇힌 추억 붙잡고 내 손을 놓지 않아 차가웠던 이별을 안 뒤부터 꽃피던 그 봄은 오지 않아 벚꽃이 내가 눈송이처럼 피잖아 여긴 춥다 햇살도 내가 눈보라처럼 치잖아 나만 춥다 건드리면 다 어울리잖아 너의 손을 잡을까 겁이 난다 네가 나와 가까워지는 너의 심장도 몸살 걸릴까봐 주머니에 손을 숨겨봐 너무 춥다 손을 모아 Gia Đăng, số điện thoại 0976301 sao sao sao ở địa chỉ đăng gạch dưới vcu 2007 a yahoo.com gửi Nguyễn Ngọc Ánh số điện thoại 0168981 sao sao sao sao lại một ngày nữa trôi qua tình yêu của anh và em vẫn đang nảy nở trong những ngày đông lạnh giá và anh vẫn luôn luôn cảm nhận được nó đang lớn lên mạnh mẽ trong anh hơn lúc nào hết những tin nhắn yêu thương những cái ôm thật khẽ từ em làm anh phát điên vì hạnh phúc em có biết không Sắp đến Tết rồi, lại sắp phải xa em đến tận 8 ngày liền. Ôi sao thời gian những lúc xa em trôi chậm đến vậy? Làm sao anh có thể chịu được những lúc xa em như thế này đây? Anh Quyết và chị Snow thân, em và cô ấy đã yêu nhau được tận 242 ngày rồi. Những ngày qua là những ngày hạnh phúc của em và cô ấy. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, em cố thức đến lúc này để viết thư cho anh chị. Anh chị play cho em ca khúc Wind of Change và gửi ca khúc này đến ủn yêu với lời nhắn em à, anh đang được em yêu và điều đó thật tuyệt. Hãy luôn ở bên anh em nhé và gửi đến các fan của chương trình hãy mang hạnh phúc đến cho nhau khi chúng ta còn đang sống yêu anh chị rất nhiều can see the writing in the sand Love for us is in the air I will hold you and we'll be a pair Standing at heaven's end You must be heaven sent Oh, dreams must be made of this I just can't let go I just have to hold your hand I just have to hold your hand together we'll be strong This can't be wrong When dreams like these were meant for us to hold We'll always be so Together we'll be strong This can't be wrong When dreams like these were meant for us to hold You must ever pretend Together we'll be strong This can't be wrong When dreams like these were meant for us to hold We'll always be tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Này Quick, để đưa một tình bạn lên thành tình yêu thì có thể không quá khó, nhưng mà đưa một tình yêu trở lại tình bạn gần như là điều không thể đúng không? Quyết không trả lời được cũng phải thôi. Quyết thậm chí còn chưa bước qua được giai đoạn 1 đó là nâng cấp tình bạn thành tình yêu. Quyết nhở. Tôi không dại dột nâng cấp cái gì hết. Yêu là yêu ngay từ đầu, bạn là bạn suốt đời, xác định rõ ràng. Không nhầm lẫn á? Không bao giờ. Còn nói cho Snow biết, người ta có thể nhầm lẫn như thế nào hả? Có thể nhầm lẫn như thế này này. Đôi khi ta cô đơn, ta cần người để nói chuyện, ta tìm được kẻ đồng hành, ta hàn huyên về cuộc sống với người ấy, cười đùa với người ấy, rồi ta nhầm tưởng đó là tình yêu. Có đôi lần trong đời ta bắt gặp một người và cứ điên cuồng chạy theo người ấy, giữ người ấy lại bên mình, khóc lóc đau thương vì người ấy, tưởng như là tình yêu duy nhất của đời mình. Nhưng rồi tình cảm ấy lại phai nhạt theo thời gian. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, ta nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Ta thường mắc phải những sai lầm như thế, đặt nhầm tên cho những mối quan hệ chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Chúng ta thường tạo cho nhau những thói quen để rồi đôi khi nhầm tưởng đó là hạnh phúc. Ta lao đầu theo những yêu thương mỏng manh mà cứ ngỡ đó là thứ tình cảm sâu sắc đến tận đáy lòng mình. Chúng ta gọi đó là tình yêu. Chúng ta giúp cạn trái tim mình vào đó, nhưng đến một ngày nhận ra nếu không có thứ tình yêu ta tưởng sống chết có nó ấy, ta vẫn vui, vẫn lạc quan, vẫn nhớ thương, dành tình cảm cho những người khác nhiều lúc ta tự làm tổn thương chính mình và người ấy mà thôi. Đôi khi có một người đến với ta, quan tâm những lúc ta yếu đuối nhất, cần che chở nhất, khi ta vừa trải qua một mối tình đầy nước mắt và cảm thấy mất niềm tin và tình yêu. Người ấy tiếp thêm cho ta hy vọng, nghị lực. Người ấy hiểu hết mọi góc khuất trong tâm hồn ta, rồi ta bỗng nảy sinh tình cảm với người ấy. Đó cũng chẳng phải là tình yêu đâu, đó chỉ là niềm thương mến, niềm thương mến đối với người thân thiết với một người lấp đầy những trống rỗng lướt qua miền sâu thẳm nhất để chữa lành vết thương lòng nên ta vô tình ngộ nhận đừng đưa những cảm kích và lòng biết ơn để áp đặt vào tình yêu. Đôi khi ta nhầm tưởng tình cảm giữa một người bạn thân khi họ luôn bên ta lúc mệt nhoài với những bộn bề cuộc sống là tình yêu. Hãy xem xét lại, để đánh đổi một tình bạn lấy một tình yêu thì có thể, nhưng sẽ rất khó để đưa một tình yêu về một tình bạn. Liệu đó là tình yêu hay là những xúc cảm khi gắn bó dài lâu? Vậy nhưng đôi khi những tổn thương mà ta gánh chịu khiến ta nghi ngờ vào mọi thứ, khi những hụt hẫng và vết cứa của những đổ vỡ đã qua khiến ta mất lòng tin vào tình yêu, ta không còn dám yêu nữa. Khi những cảm xúc len lói trong ta là thật, khi ta mong nhớ người ấy là thật, ta đau quay quắt khi nhìn thấy người ấy đau, ta vui như đứa trẻ khi thấy người ấy cười. Nhưng ta luôn tự lắc đầu nhắc nhở mình rằng đó không phải là tình yêu đâu. Ta sợ những vết chảy xước làm ta đau, ta sợ những điều xưa cũ lặp lại, ta từ chối yêu thương đến với mình, nhận định rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng ta ơi, phải làm sao khi ta yêu thương một người từ tận đáy lòng mình, quan tâm đến họ từ những điều nhỏ nhặt nhất? Ta chỉ mặc định cho những thứ ấy là tình bạn, là tình thân, hay ta cứ sống thật lòng mình chứ đừng trốn tránh, tình yêu nào rồi cũng có lúc được nâng niu. Ta luôn mắc phải những sai lầm như thế, đặt tên nhầm cho những mối quan hệ đi qua trong đời. Điều quan trọng là ta phải luôn đặt trái tim mình tỉnh táo và đợi chờ một thời gian vừa đủ để thấy người ấy có ý nghĩa với ta đến thế nào. Đừng lầm tưởng tình bạn, tình thân thiết là tình yêu và ngược lại. Cùng với ca khúc Teach Me How to Be Loved của Rebecca Ferguson. but onto the ice. I hold my breath and try to believe. Can I look at you with different eyes? Like the girl that I was when I was 17. The falling empires, the shattered glass the wicked echoes of my past. I've seen it all before, that's why I'm asking. Will you still? I got caught up in the days Of the wine and roses Such a sweet escape But I watch it all slip away Like rain water from my hands raining on this picture land. The fallen empires, the shattered glass, the wicked echoes of my past. I've seen it all before. That's why I'm asking. Will you still be here? in love. Please don't hurt me. If I make myself like a feather in your hair and put my trust in love, please don't hurt me. Well, you email của Nguyễn Anh Đào số điện thoại 0164968 sao sao sao địa, địa chỉ anh đào t i tibg a yahoo.com gửi Nguyễn Văn Hưng số điện thoại 0168342 sao sao sao sao mình yêu lại từ đầu anh nhé quên hết đi những niềm đau mình đã gây ra cho nhau bắt đầu những hạnh phúc mới mình yêu lại từ đầu anh nhé em vẫn sẽ là em của ngày đầu anh mới quen không tư lự không hay suy nghĩ linh tinh như bây giờ mình yêu lại từ đầu anh nhé để biết anh vẫn còn cần em để những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ luôn là ký ức đẹp trong tim em và anh. Mình yêu lại từ đầu anh nhé. Gửi đến anh ca khúc Better Deep 2 của The Band Perry. first and the last time I'll wear white. So if the ties that bind ever do come loose, tie in a knot like a hangman's noose. Cause I'll go to heaven or I'll go to hell before I'll see you with someone else. Put me in the ground, put me six foot mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. của Phạm Quỳnh Chi, số điện thoại 0169 648 sao sao sao sao ở địa chỉ bé kẹo gạch dưới ngốc a còng yahoo.com.vn gửi anh và chị. Khi biết anh đã yêu chị, em thẳng thốt, em ngỡ ngàng, em cảm thấy một vị đắng chạy dọc vào tim. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, bởi em và anh chia tay nhau cũng gần một năm rồi và em cũng biết giây phút này trước sau gì cũng sẽ đến. Vậy mà em gặp chị, em thấy trong ánh mắt của anh thật dạng dỡ, em thấy anh hạnh phúc trong tình yêu mới Em cắn môi để cố cười tươi, cố không bật ra tiếng khóc. Suốt 5 tháng qua, chị biết không, người duy nhất em yêu là anh. Và cho đến lúc này cũng vẫn thế. Xưa anh yêu em vì em hồn nhiên, vì em là những gì mới mẻ nhất mà anh chưa bao giờ biết đến. Nhưng tình yêu của em có những khoảng cách không thể vượt qua nổi. Em không thể là bến bờ tình yêu của anh sau mỗi giờ tan ca mệt mỏi. Em không thể bắt anh mãi chiều chuộng những sở thích lạ lùng của em. Anh không thể chạy theo em cả ngày chỉ để làm em cười, làm em vui, và em thì mãi tin vào một tình yêu bất diệt. Em sợ cứ như thế này em không thể yêu anh nữa, cho nên em xa anh để giữ lại cho mình một anh rất riêng, chẳng phai phôi theo thời gian năm tháng. Nay anh yêu chị, bởi chị có thể cùng anh xây một mái ấm gia đình, có những tiếng cười vui, có những bữa cơm sum vầy mỗi tối, có những điều giản đơn, bình dị của đời thường. Em không muốn xen vào cuộc sống của chị, của anh, nhưng em buồn biết mấy khi giờ đây ánh mắt yêu thương xưa kia là của em giờ trao cho chị. Vậy là thế gian có thêm hai người hạnh phúc và một kẻ ngốc bất hạnh. Cũng chỉ mong anh chị hạnh phúc, mong chị biết giữ chặt những gì đang có, đừng như em khi hạnh phúc trôi qua tầm tay mới hiểu nó quý giá đến nhường nào. Và cũng mong anh đừng tự dằn vặt mình đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Em tin rằng rồi em cũng sẽ tìm được bình yên của mình như anh như chị. Cùng với ca khúc We Never Ever Getting Back Together của Taylor Swift. time Saying this is it, I've had enough Cause like we hadn't seen each other in a month When you said you needed space What? Then you come around again and say Baby, I miss you and I swear I'm gonna change Trust me, remember how that lasted for a day I say I hate you, we break up, you call me, I love you Ooh. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. gia vào à. câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn email của Minh Minh số điện thoại 0169 604 sao sao sao ở địa chỉ hoa hải đường a yahoo.com.vn gửi một người hết yêu là khi đó ta có thể cười thật tươi khi nhìn thấy người đó bên cạnh ai kia không phải nhói đau vì ghen tức là khi đó ta được tự do bay nhảy mà chẳng phải lo nghĩ chồng con tương lai là khi ta không còn tự trói bản thân vào một đống suy nghĩ vẩn vơ người ấy làm gì có yêu ta nữa không có nhớ ai khác ngoài ta không và nhiều chuyện không đâu Hết yêu là khi đó ta không còn phải mất ngủ vì những cuộc gọi đến hay gọi đi lúc gà gáy nửa đêm, là khi ta không còn cảm giác đau trong tim mà có đôi khi chỉ là một thoáng cảm xúc đi qua thật nhanh dù vui hay buồn. Hết yêu là khi đó ta lại chính là ta, chẳng phải dựa vào ai khác khi trên đường và lại tự hỏi tại sao ta chưa có người yêu. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết vui, hết buồn vì một người. Cùng với ca khúc If You Come Back to Blue. ai đó muốn ra đi hãy để cho họ đi. Ừ, điều này thì đã hẳn. Nhưng nếu người ta không muốn mà mình lại muốn họ đi thì sao? Thì nói ra. Đã nói rồi, mà nói thật với Quick nhá. Đến mức phải nói ra thì nó mất cả hay. Nó mất hay ngay từ khi Snow muốn người ấy đi rồi, còn gì để mất nữa? Quick cũng tinh tế phết nhỉ. Nhưng mà tiếc là chỉ tinh tế với việc không phải của mình thôi. Thôi Quick đọc thư đi vậy. Thư của anh Hồng, số điện thoại 0169 534 sao sao sao sao địa chỉ đậu phộng gạch dưới ngốc a còng yahoo.com gửi một người đã từng là của riêng em ở địa chỉ Thảo Nguyên Xanh gạch dưới có mình anh gạch dưới 2008 thế là anh và nó đã chia tay trở thành hai con người xa lạ không cãi nhau không giận hờn cũng không phải vì đã hết tình cảm thế đấy 7 tháng yêu nhau nó không phải là thời gian quá ngắn để nói về một tình yêu nhưng cũng không phải là quá dài để nói rằng là hiểu hết nhau, sẵn sàng vượt qua tất cả để đến với nhau. Anh bảo anh yêu nó, thương nó nhưng anh lại lo sợ. Anh sợ gia đình hai bên ngăn cản. Anh bảo nhà anh nghèo nên nó sẽ khổ, rồi hàng vạn lý do khác để anh bảo nó không yêu anh nữa. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ tình yêu của nó chưa đủ chân thành để anh tin tưởng, chưa đủ mạnh mẽ để giúp anh có thể vượt qua những rào cản từ gia đình và những mặc cảm bản thân? Người ta thường nói, để yêu một ai đó chỉ cần một lý do thôi cũng đủ nhưng để chia tay với một ai đó thì có hàng vạn lý do có thể bây giờ nó cảm nghiệm được câu nói đó thật đúng bây giờ nó không biết phải làm sao nó quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của nó nó thật sự phải làm sao đây nó hoang mang chới với và thấy cô đơn vô cùng đến tận hôm nay sau 7 tháng chia tay rồi nó vẫn chưa thể quen được với cuộc sống không có anh nó cũng đã cố gắng níu kéo anh níu kéo một nửa của cuộc đời nó nhưng anh vẫn hững hờ vẫn im lặng nó biết giờ đây vị trí của nó trong lòng anh đã không còn, biết anh giờ đây đã tìm được hạnh phúc mới, nên nó mong cho anh luôn được hạnh phúc, mong cho ai kia sẽ yêu anh nhiều hơn nó đã từng yêu. Nó tin anh đã quyết định đúng khi rời xa nó. Cảm ơn anh đã nói lời chia tay với nó để nó có thể cảm nghiệm được trọn vẹn câu nói. Khi ai đó rời bỏ bạn, hãy để họ ra đi. Số phận của bạn không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ. Họ cũng chẳng phải là người xấu, chỉ là họ đã kết thúc vai trong câu chuyện của cuộc đời bạn mà thôi. Tạm biệt anh, người con trai bằng tuổi, cùng với ca khúc If I Ain't Got You của Alicia Keys. search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses. yeah. got you with me, baby. Oh, ooh, said nothing in this whole world. email của Nguyễn Thị Cẩm Vân, số điện thoại 0164 836 sao sao sao ở địa chỉ bà già đau khổ gạch dưới 257 a còng yahoo.com.vn gửi cỏ lông trông số điện thoại 0963 867 sao sao sao sao này em thời gian qua em là ai và em làm cái gì thế đôi lúc tôi muốn nổi quạo với em 22 tuổi đời vì chút vị kỳ của quá khứ mà em ép mình chịu những dằn vặt khổ đau em thiếu thốn yêu thương chân em lẻ loi bước khao khát sẻ chia yêu thương quan tâm và ấm áp vì khát thứ tình yêu mà muôn loài đang có em vội vàng bước đi chỉ cần một chút quan tâm chút ấm áp dịu dàng cũng đủ để hạ gục trái tim non yếu của em và vì chút hương vị ngọt ngào đó em chưa từng có người ta cho em nếm thử để rồi say em chánh choáng đón nhận với chút hoài nghi muốn hét lên em hạnh phúc nhưng đâu đó góc khuất trong em có chút hoang mang trống trải một chút hồi nghi mà em muốn đẩy nó ra xa mắt nhắm nghiền tận hưởng chút hương vị ảo đâu biết rằng bầu trời bắt đầu chuyển đen lại một cơn bão đi qua đời em một vết xước làm em thấy xót nhưng cũng may là cơn bão nhỏ may vì em sớm nhận ra và sớm kết thúc em cũng đã từng cố chấp không muốn thừa nhận rằng em bị cảm giác đánh lừa rằng có một con quỷ được thứ cảm xúc của em nuôi lớn đã tồn tại trong em chi phối em thời gian qua khi không em lạnh lùng băng giá nói lời cay độc khiến người ta cách xa vì em thấy họ nói lời thích em đấy nói yêu em đấy nhưng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, là lời yêu bỡn cợt. Một chút chân thành, một chút thật lòng cũng không có. Em cay ghét kẻ lấy tình làm trò tiêu khiển, kẻ lấy em làm thứ đồ chơi rẻ tiền. Vì thế, để không bị tổn thương, em thả sát thương họ trước để cảnh cáo, tránh xa. Cứ vậy, em biến mình thành kẻ dễ ghét, khó thương. Khi có, em dũng cảm mở lòng, nhưng vội vàng bất cần, em quên cách quan sát và lặng tâm cảm nhận. Có được ai đó, em vội gắn mác tình yêu, rồi muốn lâu dài gắn bó em bấn loạn trong sợ hãi sợ lừa dối sợ thương hại sợ không xứng sợ bị bỏ rơi vì sợ em sống lựa chiều gió lúc nhún nhịn khiêm nhường như một con cún sợ chủ bỏ rơi khi thì tỏ ra ngờ ngạch như một con bò bị dắt mũi sao phải vậy giờ thì hiểu sao hạnh phúc chẳng thể ở bên em dài lâu vì em luôn ngụy tạo bản thân sợ mình mắc lỗi rồi mọi người sẽ ghét bỏ để rồi em ép mình vào khuôn mẫu mà mọi người trông mong đâm lao thì phải theo lao em cố tạo cho mình cái vỏ bọc cá tính có, đáng yêu có, đáng thương cũng có. Với mỗi người em luôn cố gắng để lại ấn tượng, rồi cứ phải gắng gồng sống tiếp cho vẹn vai, phải đeo nhiều mặt nạ, đội nhiều lốt như vậy. Có mệt không em? Chút ánh cười trên môi em cũng đậm màu u tối, đôi mắt em to tròn như khắc khoải màu buồn ký ức xưa. những nỗi buồn trong em trồng chất, trong sâu thẳm, em khóa lòng và quẳng chìa ra xa. Nhưng em ơi, em có thấy mình ngốc, biết nghĩ là tốt, nhưng đừng cả nghĩ em nha mới hơn 20 tuổi đầu, có thế cần phải mang trong mình tâm hồn già nua. Buông đi em, hãy bỏ chiếc kính râm em đeo thường trực vì sợ ngoài kia là nắng chói khiến mắt em cay. Nhưng chỉ cần đừng mải dõi theo mặt trời, nhìn rộng nhìn xa một chút, em sẽ thấy một bầu trời cao xanh điểm tô mây trắng, một bầu không khí trong lành mà em có thể thả hồn phiêu du. Biết còn nhiều cố chấp và hoang mang, biết miền ký ức xưa đã để lại. Hãy cứ sải rộng chân bước trên đường đời em chọn Em có một khả năng quan sát tinh tế, một cảm nhận nhạy bén. Giờ chỉ cần em đừng lao đầu về phía trước, em hãy nhìn quanh, trái, phải và cả phía sau. Em sẽ thấy quanh em còn có rất nhiều chân trống kiên cố và chỉ cần một chút cẩn thận, em có thể tự bảo vệ mình mà chẳng sợ bị tổn thương. Cô bé ngốc à, đừng nhào nặn nụ cười, nó chỉ làm cho đôi mắt em thêm đượm buồn. Nhắm mắt, mở lòng và cảm nhận. Thấy không em, em cười cũng xinh lắm đấy tiếng cười trong veo, khuôn mặt dạng người và ánh nhìn tỏa nắng. Tin một ngày không xa sẽ có người nhận ra em, cỏ Cùng với ca khúc Songs from a Stormy Night. The rain beats hard at my window while you so softly do sleep. And you can't hear the cold wind blow. You are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding. By starlight only I see the host of the nighttime go riding. But you are safe here with me. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here a vigil keeping on this stormy night. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day. As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life should ever reject you, that love would weather each storm. one wrapped up so tight. để giữ một trái tim khó nhỏ quýt nhỏ. Trái tim của ai? Của mình hay là của người khác? Cả hai. Ôi trời ơi, lo giữ mình trước đã. Người như Snow á, trái tim nhảy nhót suốt ngày, nhảy từ cái khăn này đến đôi giày kia, từ cái áo này đến cái váy nọ. Ừ, công nhận là khó thật đấy. Nói chi đến trái tim của người khác nhở? Nhưng mà nói cho cùng thì giữ để làm gì? Vì có giữ được đâu? Nếu đang yêu thì cứ yêu thôi, còn tình yêu đến thì tình yêu cũng có thể đi mà. Tất cả đều vô thường. Chỉ còn Quick và Snow luôn ngồi đây để chứng kiến sự đến đi ấy mà thôi. Đọc bức thư nữa để các bạn nghe nhá. Thư của chàng khờ, số điện thoại 01234 188 sao sao sao ở địa chỉ long.nguyễn 2306 gmail.com gửi Nguyễn Trang Nguyên số điện thoại 0168 sao sao sao sao 39999 gửi tình yêu muộn màng. Anh không biết nên nói như thế nào khi bắt đầu. Con tim anh đã quá đau vì không chỉ một hay hai lần chúng ta quay lại. Anh đã cố, đã cố để khi mỗi lần quay lại chúng ta có thể vui, có thể quên đi kỷ niệm buồn của quá khứ. Có thể nói anh đã làm được, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn không giữ được em? Hạnh phúc khi có em bên cạnh sao khó vậy? Sao chỉ có mình anh? Hạnh phúc sao xa vậy? Em biết không, anh nhớ nhớ em rất nhiều. Tại sao em nói chia tay lại đơn giản vậy? Có khi vì tình yêu ra đi với em nó quá đơn giản, nó cứ như một cơn gió thoáng qua, đi dần dần và mãi mãi không hề ngóng trông. Anh biết nếu anh và em có yêu nhau đi nữa vẫn còn nhiều rào cản. Anh đã cố để rào cản đó không là gì khi em luôn có anh, nhưng chắc với em như thế không đủ và em đã có tình yêu mới. Dù người đó tên giống anh, vì trước kia em nói em thích ai tên giống anh đúng không? Dù sao đó cũng là niềm an ủi với anh. Anh hy vọng người đó sẽ đối xử tốt với em, mang niềm hạnh phúc nhiều đến với em. Anh chồng mong em sẽ đọc được điều này, vì có thể nó sẽ chẳng giúp ích cho cả em lẫn anh, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ nhận được. Vì sao ư? Vì anh yêu em, vì anh vẫn muốn em biết được anh vẫn yêu em dù thế nào đi nữa. Anh sẽ đợi, đợi tới khi nào con tim này nhạt nhòa yêu thương và quên đi vấn vương của tình yêu cũ. Chúc em sẽ hạnh phúc bên tình yêu của em nhé. Dù không trực tiếp bên em, nhưng anh sẽ cố gắng luôn ở bên em để theo sát em. Dĩ nhiên không phải vì giám sát em, mà vì anh quan tâm và yêu em thôi. Anh yêu em, người yêu dấu à? Đừng xóa tên anh theo thời gian em nhé. Gửi đến em ca khúc When I Was Your Man của Bruno Mars. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too flowers and held your hand. Shoulda gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. my selfish ways. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like. Ooh. too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know.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 Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.